Ima Izuh yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Cuk Eko Heru Basuki yang mewakili Menteri Pertanian yang terhormat Bapak Dr. Soekarwo yang mewakili Bapak Gubernur Bapak Bupati Lamongan dan segenap Musbida, Bapak dari Muspika, Aciran, dan segenap pejabat lainnya baik sipil, TNI maupun Polri yang saya hormati, para opini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar, pondok pesantren Sunan Derajat dengan Kaulah muliakan pertama-tama Kaulah menjuakan syukur dan ngarsa dalam Allah taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka haulipun simbah banjar simbah mayang madu lan Mbah Sunan Derajat. Mugi-mugi angin kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho sing Allah taala. Barokah manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Para rawuh pun sewu kula linggih ngeten mawon nggih. Mboten kaya bapak-bapak ngajeng kala wau. Mboten kok sebab kula meri jenengan. Tapi mergo kula niki pun pirang-pirang dina mboten muleh kluyuran. Mulai Saudi Arabia, Kuwait, Mesir, Maroko, Purwokerto, Jember, Lamongan. Kalau ini untuk Surabaya transit saking Jember. Nek nah, cara kitabe niku wau bab dunia pun tak niki bab akhirat. Jadi sampean tak babe bab akhirat nih. Jadi sampean pun ulang soal gizi sak miturute Ale Pak Cuk Iku sing donga sampeyan nang fi hasanah wa fil akhirati hasanah. Bab dunya mpun Angke nek kirang pacuk kan pidato malih. Tan iki bagian akhirat. Awake dhewe niki sakniki ngekholi Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu lan Sunan Derajat. Jenengan pirsa tiga priagung menika istilah santri ini wali-wali ini gusti jadi yang kertas maknane wali kita kaya guyu wali ini ku balane gusti Allah wali-wali ini gusti Allah ini ku balane gusti Allah yang sing jadi balane Gusti Allah sampai sakit bayang apa enak ini Kulo jadi balane Pak Cuk ngoten mawon sip pokoknya Kepengen bibit apa lain. Kulo jejak kali Pak Karmo ngoten mawon bos Masya Allah jadi balane Pak Karmo niki jadi balane Gusti Allah sampean kepengin apa mboten ya nek sampean kepengin kaya Mbah Banjar sakit, kaya Mbah Mayang Madu sakit. Dawe Gusti Allah niku nek kepengin disenengi Gusti Allah sampean kok nanut Kanjeng Nabi Mula derajat-derajate menungso menika tergantung seberapa jauh pengenalannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langkah lakune kanjeng Rasul. Nek pengenalane luwe hebat, ngetut kene itbae nenggune kanjeng Nabi ya luwe hebat. Nek ora pati kenal kanjeng Nabi, ora kenal perilaku kanjeng Nabi, muni ngetutno kanjeng nabi ngetutno nih? Mbah Banjar menika ngertos pengenalannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas rata-rata menuso sing dadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gion ya tentiang sing kepengen niru kanjeng Nabi, itbak kanjeng Nabi, tapi ya sak ngerti ini ngono ae ono sing niru kanjeng nabi lagi jenggot itu ngatain ini hantan ya ampun sampe guyu pengkaji disana lagi iku ngerti ini mau kanjeng nabi jenggoten ngono ae aku kepengen ngeturno kanjeng nabi aku tak jenggoten ono sing lagi sekedar pakaian itu kanjeng nabi nganggu jubah nganggu serban niku ya pun sampean nyek wong panjenengane lagi niku engko suwe-suwe muga-muga sak lakune sisan nek sakniki entuk sing lucu isih lucu pakaiane pakaian kanjeng Nabi tapi raine sangar <laughs> lho mergo ngertine mah pakaiane tok ora ngerti pribadine kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menekop basam bahasa Arabe sumeh tiang nyawang niku seneng bahagia man ra'a wajhaka yas'ad siapa yang memandang wajahmu wahai Rasulullah mereka berbahagia rakyat nyawang bahagia merkurai rai menika sumeh Lah nek ngagem busanane Kanjeng Nabi, raine kok sangar berarti durung mengenal pribadi ini kanjeng Nabi lagi kenal sama Angkatan. Nah, kalau kata-kata ya aku tunggu ya, wong ini gak kenal kanjeng Nabi oke? Ya? Kanjeng Nabi ku sumeh kok ini penganggo ini kanjeng Nabi kok Rai ini sangar. Nah, nek kepengin sangar-sangaran ya aja nganggo ini kanjeng Nabi ini bajak laut apa? <laughs> Tapi yang pancen agak semanten. Dan nek pun kaya Sunan Derajat barang ngaten menika, pengenalannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sedemikian rupa. Ngantek dakwahe mawon sampai bandingake kali dai-dai samangke. Aduh, baina sama basumur. kok umpamane dai dai zaman Sunan Derajat Sunan Ngampel wali-wali songo kaya dai dai model sak mangke awake dhewe insyaallah termasuk paciran kurang percayane isih gudo Hindu Lah wong boten wonten tengene catur Pakwane Mbah Sunan Derajat niku. Niku napa wonten? Dawuh nek wulan poso ana warung buka tutupen. Mboten wonten. Mboten. Sing ana nek ana wong udo wene ana pakaian. Nek lesu wene ana mangan. Nek wuto weneh ana tongkat nek ngelak weneh ana ngombe bangsa mboten ngoten niku mergo dakwah menika dakwahipun Mbah Banjar ngantek iso nelukno Mbah Mayang Madu sing nalika niku lurah polane desa niku mergo nggunakno metodene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sunan derajat nggih semanten ugi dakwahe gunakaken dakwahipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul piyambak sesuai kalih ingkang dipun dawuhaken ingkang ngutus Kanjeng Nabi nggih menika Allah subhanahu wa taala. Dawuhe Kanjeng Nabi menika ngajak niku mboten kaya wong perintah. Teng Quran menika dawuhipun Gusti Allah taala wonten istilah dakwah, wonten istilah amal makruf, perintah. Perintah karo ngajak niki dari segi bahasa niku pun beda. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmat dan nasihat yang baik kalau perlu berbantahan wajadilhum bilati ya ahsan kamu bantahlah yang bantah kamu dengan bantahan yang lebih baik, lebih sopan dari mereka. Menaik panjenengan perhatiake redaksi dawuh Allah menika. Ut'u ila sabili rabbika. Menika mboten wonten sing dijak sapa. Ajaklah siapa yang diajak diajak. mulane mufasir-mufasir terutama terjemahan Quran Jepang itu juga kurung ajaklah dalam kurung manusia ke jalan Tuhanmu kalau dikai kurung apa Gusti Allah jauh iki kurang apa piye soalnya menawa mawon tim sing terjemahno itu ora pati ngerti sastra menawa mawon uga nek ngerti ini kalimat tidak memerlukan mutaaddi kepada siapa tidak perlu maf'ul mergo sudah ada ajaklah ke jalan Tuhan sing diajak sapa mesti kudu ngerti dhewe sing sing diajak ya wong sing durung ning dalane Gusti Allah. Ajaklah orang naik kereta api. Mosok wong wis ning dhuwur kereta api diajak ning kereta api. Sing dijak wong sing durung numpak kereta. Utu ila sabili rabbika. Lah sakniki mboten, karepe sing durung jalan. Sing durung ning dalane pangeran karepe ditumpes. Kayak wong lamongan nika. Lamongan ya ana apike lho tapi ya ana sing tukang numpes nih. Sing ora dalan ditumpes. Lah kok mbiyen Sunan Derajat Mbah Banjar barang sing ora dalan ditumpes. Napa sampean sakniki elok Kanjeng Nabi ora bakal. Nopo mayang Mbah Mayang Madu iso ketruk karo Mbah Banjar. Nek terus ditumpes karo Mbah Banjar. Ora bakal. Nanti kalau duit pendapat setelah Wali Songo ini saya ragu masih ada dakwah di kita ini. Nek kaya kula kaya niki sampai sampean sebelah napa? Wong oh, sampean pun jalan kabeh. Napa sampean kula bujuk-bujuk? Nek dakwah ini niku bujuk, ana bujuke, ana merayune bil hikmati. Dengan cara yang alif bijaksana, Mbah Banjar, Mbah Mayang, Mbah Sunan Derajat, wali-wali songon. Boten ngamuki Kemudian mbiyen kesehatan tiang-tiang sing yo gamelan no Sunan Bonang niku damel bonang niku, alat gamelan. Sunan kali Kalijaga dakwahe nganggo wayang. Mboten begitu saja dihilangkan tradisi-tradisi yang ada di seputar situ. malah jenengan nek ningali teng Kudus ana masjid kutone lan masjide niku niru timur tengah kabeh kutone jenenge Kudus Al-Quds Kudus masjide namine masjid Baitul Aqsa Sehingga, tapi menarane arsitek, arsitekturnya itu arsitektur Hindu Buddha sampai sekarang Wong Kudus ora tahu mangan soto sapi ngantek saat ini. soto teng Kudus sampai golek soto sapi ora kenengokno pindang sapi ora sing ono pindang kebo nalika dalam proses dakwah teng mereka terus sing nyembah sapi Dusunan Kudus niku dawuhi sing wis dalan-dalan iki iki kurmatana ya kanca-kanca sing nyembah api perasah mangan sapi wong rasane ya padha karo kebo genti ae kebo kantek sakniki wong-wong kudus mangane pindang kebo ora pindang sapi padahal wis ora ana wong nyembah sapi siji-siji yo -siji. Sampai bandingake kali sing ngajak sak mangkene. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajak niku nggih modele ngoten niku. Nek mbiyen Kanjeng kula niku nate ditemoni karo tiang niku pakaiannya kayak Imam Pangeran Diponegoro. Santri ini 15 ya pakaiannya kayak pakaian Diponegoro kabeh. sing ngoten kabeh sing sing kiai niku jenggote rada ketal sithik tapi sing santri-santrine ana sing mok rolas kok. ngono tapi, tapi didawakno juga lah pokoke ben gue niku ngejak-ngejak numpes tiang-tiang sing ora ndalah lah kula kandhani wah untunge kok kancing nabi mboten sampean Lah nek Kanjeng Nabi niku sampean awake dhewe niku dereni Islam kafir kabeh. Mergo mbiyen sing Islam mau Kanjeng Nabi tok. Liyane kafir kabeh. Saking hebate dakwah Kanjeng Nabi niku. Ya Allah, jenengan kalau kandhani ra percaya. Malaikat niku pun gregeten. Pun gregeten karo kalau kalau tiang-tiang sing bijak Kanjeng Nabi. Wong oh, kanjeng Nabi aja-aja apik niku. Ana sing nyawati watu, ana sing nyawuri tletong dakan. Lha wong diajak gak gelem ya wong wis diajak kok. Ora gelem kok ngamuk. Iku ra mung mangkel nopo kan. Malaikat niku gegenten niku. Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi, jenengan niku sabar temen. Tiang pun ngeten kok sikat ampun. Panjenengan matur kalih Gusti Allah kenyikan ngoten mawon. Mangke kula sing ngrakit bom. Niku ngoten niku. Malaikat-malaikat niku ngrakit ngoten niku. <laughs> Lah kanjeng Nabi niku napa kok main ben boman niku sepundi to? Ampun ngoten ah. Lu sampe ndonga karek nyuwun kae Gusti Allah jenengan niku kasih Gusti Allah. Jenengan nyuwun napa di diparingi Gusti Allah. Pun ah, gunung niki kok berkane. Sampe nyuwun Gusti Allah. Gusti kok tumpes tiang-tiang iki ulama ke sing tumpes kanji nabi nuruti malaikat dungane nopo gusti mugi-mugi kaum pulau panjenengan paringi pitedah gusti ana wong dijak kok nyawat watu mergo ora ngerti jadi nyungune ning Gusti Allah supaya kaume diwenehi pengertian Kanjeng Nabi mereka ngendika kalih malaikat sing gregeten iku wae. Sing model aku. Iki nek mboten kena bapake nggih muga-muga kena anake. Ora kena anake ya kena putune lak ngoten perjuangan panjang Lah ternyata karena kearifan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nek biyen kok nuruti malaikat entek ati. Ora ono Khalid bin Walid anake jejunggul jahiliyah musuhe Kanjeng Nabi. Walid bin Muhir. Ora ono tokoh Islam Amr bin As anake As bin Wa'il, dedengkot kafir. Ora ono Ikrimah anake Abu Jahal, musuhe Kanjeng Nabi. Patah tiang-tiang. Hasil dari cara dakwah sing belakangan diikuti kalian simbah-simbah sing kita koli menika. Ngajak betul-betul ngajak. Bukan memaksa. Lah nek amal niku perintah. Nek padha-padha dalane kaya kula kali sampean, niku ora usah dirayu sampean mboten sang ngrayu kula Pak Mus menawi jangan penggalih kula aturi salat nggih Pak nggih ora usah ngoten Pak Mus salat mawon wong padha balane Mangkome wis mangkom amal makruf nahi mungkar itu wis padha balane wis padha dalane ora ana sungkan-sungkanane. Lah nek dakwah niku ngejak uang sing durung dalan lah masa ngejak dakwah ngejak uang kok ngajak ning dalane Gusti Allah kok luwih kasar timbangane calo terminal ngejak numpak bis hmm. calo terminal ngejak uang niku mawon wah tuh rimuk-rimuk ngelimuk onten nasene yuk onten nasene ini onten TV ini wah dipameri macem-macem bendo gelem Ora kok terus digelandang ngono. Ayo, gak numpak bis ku taboki ngono. Ibu ge, nih. Sebab nopo kok para wali-wali menika saged nindakaken sampai dakwahe kaya Kanjeng Nabi. Mergo pengenalane terhadap Kanjeng Nabi menika lebih dari rata-rata umume umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah dadekno terus Mbah Banjar Mbah Mayang Madu Sunan Derajat lan wali-waline Gusti Allah menika dadi balane Gusti Allah kekasih Gusti Allah niki mergo konsistensine ngerti yuk sampean konsistensi <laughs> Apa konsistensi ku cara Jawane? cecek macam mawon dia yang perhati ake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki pemimpin agung sing diderekake dinding Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu, Sunan Derajat kena opo nek kanjeng Nabi kok ora dikholi kok Mbah Banjar Mbah Mayang Madu Sunan Derajat dikholi utawa diwalik pertanyaan kena opo kok kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya? kok Mbah Banjar Mbah Mayang Madu Mbah Sunan Derajat kok ora diperingati hari lahir pun nanti sampai pikir nih nih peringatan hari wafat atau nggih kalau peringatan hari wafat mulut dan peringatan hari lahir Tibalah kita pada acara yang kelima, ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang, Jawa Tengah.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 Insinyur Cuk Eko Heru Basuki yang mewakili Menteri Pertanian yang terhormat Bapak Dr. Soekarwo yang mewakili Bapak Gubernur Bapak Bupati Lamongan dan segenap Musbida Bapak dari Muspika Paciran dan segenap pejabat lainnya baik sipil, TNI maupun Polri yang saya hormati para bini sepuh, sesepuh ibu-ibu, bapak-bapak sederek-sederek pulau sedoyo khususipun keluarga besar pondok pesantren Sunan Derajat ingkang kawula mulyakaken pertama-tama kawula mujuaken syukur wonten ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka haulipun simbah banjar simbah mayang madu lan Mbah Sunan Derajat. Mugi-mugi angin kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho sing Allah taala. Barokah manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Para rawuh kula ringgih ngeten mawon nggih. Mboten kaya bapak-bapak ...pengajeng kala wau. Mboten kok sebab kula meri jenengan. Tapi mergo kula niki pun pirang-pirang dina mboten mulih kluyuran. Mulai Saudi Arabia, Kuwait, Mesir, Maroko, Purwokerto, Jember, Lamongan. Kalau ini wonten Surabaya transit saking Jember. Nek cara kitabe niku wau bab donya pun sakniki bab akhirat. Jadi sampean tak niki bab akhirat niki. Jadi sampean pun diulang soal gizi sakit rute. kalih Pak Cuk Iku sing donga sampeyan di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bab dunya mpun. Mangke nek kirang pacuk kan pidato malik. Saniki bagian akhirat. Awake dhewe niki sakniki ngekholi Mbah Bandar Mbah Mayang Madu lan Sunan Derajat. Jenengan pirsa tiga priagung menika istilah santri ini wali-wali ini gusti kan ngertos maknane wali kita yang guyu wali ku balane gusti Allah wali-wali ini gusti Allah ku balane gusti Allah yang sing jadi balane Gusti Allah sampai sakit bayang apa enak ini kula jadi balane Pak Juk ngoten mawon sip pokoknya kepengen bibit apa ae kula jedak kali Pak Karmo ngoten mawon terus Masya Allah jadi balane Pak Karmo niki jadi balane Gusti Allah sampean kepengin apa mboten ya nek sampean kepengin kaya Mbah Banjal saged kaya Mbah Mayang Madu saged Dawuh Gusti Allah niku nek kepengin Disenemi Gusti Allah sampean kok nanut Kanjeng Nabi Mula derajat-derajate menusa menika tergantung seberapa jauh pengenalannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langkah lakune kanjeng Rasul. Nek pengenalannya luwih hebat, ngetut kene itbae nenggune kanjeng Nabi ya luwih hebat. Nek ora pati kenal kanjeng Nabi, ora kenal perilaku kanjeng Nabi, muni ngetutno kanjeng nabi ngetutno nih? Mbah Banjar meneko ngertos pengenalannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas rata-rata menuso sing dadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wonten tiyang sing kepengen niru kanjeng Nabi, itbak kanjeng Nabi, tapi yo sak ngertine ngono ae ana sing niru kanjeng nabi lage jenggot itu ngoten iki wonten ya aku sampean guyu wong pancen isane lagi iku ngertine mau kanjeng nabi jenggoten ngono ae aku kepengin ngeturno kanjeng nabi aku tak jenggoten ono sing lagi sekedar pakaiane to Kanjeng Nabi nganggo jubah, nganggo serban. niku ya pun sampean nyek wong pancen isane lagi niku engko suwe-suwe muga-muga sak lakune sisan nek sakniki yang kesih lucu isih lucu pakaiane pakaian kanjeng nabi tapi raine sangar <laughs> lho mergo ngertine mau pakaiane tok ora ngerti pribadine kanjeng nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika basam bahasa Arabe sumeh tiang nyawang niku seneng bahagia man ra'a wajhaka yas'ad siapa yang memandang wajahmu wahai Rasulullah mereka berbahagia lagi nyawang bahagia merkurai rai sumeh Lah nek ngagem busanane Nabi, raine kok sangar berarti durung mengenal pribadi ini nabi lagi mengenal pakaian ngerti Ya, kalau kata-kata ya aku tunggu yuk, wong iki gak kenal kanjeng Nabi, oke. Kanjeng Nabi ku sumai kok dene penganggu pangkeane kanjeng Nabi kok raine sangar. Lah nek kepengin sangar-sangaran ya aja nganggo klambine kanjeng Nabi. Ya. Kambi ini bajak laut tau apa <laughs> Tapi yang pancen agak semantan Dan yang pun koyok sunan derajat barang atau meneko terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudah sedemikian rupa Ngantek dakwah mawon Sampai banding aja kali dai-dai sama ke Aduh Baina sama wa sumur kok umpamane dai dai zaman Sunan Derajat Sunan Ngampel wali-wali songo koyok dai dai model sak mangke awake dhewe insyaallah termasuk paciran kurang percayane isih gudo Hindu Lahun boten wonten catur patwane Mbah Sunan Derajat niku niku napa wonten dawuh nek pulang poso ana warung buka tutupen boten wonten boten sing ana nek ana wong muda wene ana pakean, nek lesu wene ana mangan nek wuto wenehono tongkat nek ngelak wenehana ngombe bangsa matematika niku mergo dakwah menika dakwahipun Mbah Banjar nganti iso nelukno Mbah Mayang Madu sing nalika niku lurah pola ning desa niku mergo nggunakno metodene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan derajat nggih semanten ugi dakwahe gunakaken dakwahipun kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul piyambak sesuai kali ingkang dipun dawuhaken ingkang ngutus Kanjeng Nabi nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dawe kajian Nabi menika ngajak niku mboten kaya wong perintah. Teng Quran menika dawuhipun Gusti Allah taala wonten istilah dakwah, wonten istilah amal makruf perintah. Perintah kalau ngajak niki dari segi bahasa niku pun beda. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Kalau perlu berbantahan wajadilhum bilati ya ahsan kamu bantahlah yang bantah kamu dengan bantahan yang lebih baik, lebih sopan dari mereka. penjelengan perhatian perhatiake redaksi dawuh Allah menika ut'u ila sabili robika menika mboten wonten sing dijak sapa ajaklah siapa yang diajak ya ajak mulane mufasir mufasir terutama terjemahan Quran Jepang niku dikai kurung ajaklah dalam kurung manusia ke jalan Tuhanmu kok dikai kurung apa Gusti Allah jauh iki kurang apa soale menawa mawon tim sing terjemahno niku ora pati ngerti sastra menawa mawon kok nek ngerti ini kalimat tidak memerlukan mutaaddi kepada siapa tidak perlu maf'ul mergo sudah ada ajaklah ke jalan Tuhan sing diajak siapa mesti kudu ngerti dhewe sing sing diajak ya wong sing durung ning dalane Gusti Allah. Ajaklah orang naik kereta api. Mosok wong wis ning dhuwur kereta api diajak ning kereta api. Sing dijak wong sing durung numpak kereta api Utu ila sabili rabbika. Lah sakniki mboten. Karepe sing durung dalan. Sing durung ning dalane pangeran karepe ditumpes kaya wong lamongan iku lamongan ya ana apike tapi ya ana sing tukang numpes nih sing ora dalan ditumpes lah kok mbiyen Sunan Derajat Mbah Banjar barang sing ora dalan ditumpes napa sampeyan sakniki melok kanjeng Nabi. Ora bakal. Sek kabeh. mayang Mbah Mayang Madu iso ketruk karo Mbah Banjar. Nek terus ditumpes karo Mbah Banjar. Ora bakal. Nanti kalau dua pendapat setelah wali songo ini saya ragu masih ada dakwah di kita ini. Dan nek kaya kula kaya iki ndawahi sampean sebelah nopo. Wong sampean pun dalan kabeh. Napa sampean kula bujuk-bujuk nek dakwa